rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahli sunna na garin tsagero a ƙaramar hukumar rimi inda muke gabatar da darasi a littafin muwaɗa wallafar abu abdullahi malik ibn anasin rahimuhullahu ta'ala imamu darul hijira yau muna litinin hudu ga watan rabi'u sani shekara ta da da da hudu arba'in 1446 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ya zo daidai da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da da 2024 miladiya idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya a cikin kitabul jana'iz a ƙarshen babu ma ya ƙulul musalli alal janaza to a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi babi na gabansa akan hadisi na 536 ko kuma 538 a wata nuska ɗin a babin da za mu tashi zai yi magana ne akan salatul janaza babu babu babu salati alal janaiz ba'da subhi ila al-isfirar wa ba'da al-asri ila al-isfirar wannan babin imamu malik ya ce a cikinsa zai karantar da mu hukuncin yin sallar janaza da subhi ila al-isfar bayan an yi sallar asuba zuwa faifayewar gari a kun san sallar asuba ana yin ta ne cikin duhu amma duhun bayan alfijir ya kinto a lokacin gari bai ida yin haske ba to daga wannan lokaci da aka ƙara sallar asuba zuwa lokacin da gari zai faifaye gari ya fara yin haske ta yadda yanka hango mutum daga nesa za ka iya cewa ga wani nan ya taho saboda gari ya yi hasken da za ka iya gane wani ne ke tafi to mai hukuncin yin sallar janaza a wannan lokaci lokaci ne wanda dududu bai wuce minti ashirin zuwa minti talatin wa da asiri sai kuma bayan an yi sallar la'asar <clears throat> ilal ispirari zuwa lokacin da gari zai yi jawur rana ta kwanta ƙasa sosai ja ya shige ta ba ta da haske yanzu tana shirin faɗuwa to a wannan lokuta menene hukuncin yin sallar janaza a waɗannan lokuta idan za ku tuna a cikin kitabu sala imam malik ya muna magana akan yin sallah a waɗannan lokutan a yi sallah a wannan lokacin ko ba za a yi sallah ba to a can baya ya yi magana ne akan salloli na farilla ko na nafila to a nan kuma yana magana akan sallar janaza ne sallar janaza a yi ta a waɗannan lokuta ko ba za a yi ba shi ne imam malik ya kulla wannan babi ce babu salati alal jana'iz ba da subhi ilal isfar wa ba da la'asiri ilal Isfirari. ƙala wa haddisini ya haya an malikin an muhammad ibn abi harmala maula abdurrahman ibn abi sufiyan ibn huwai ibn anna zainab binta abi salamata tuwafiyat wa ɗarikun amirul madina fa’uci abi janazati ha ba’a da salatin suhi fa’udi atbin baƙi ƙala wa kana ɗarikun yugallisu bi suhi ƙala ibi da haɓi har mara fasa mai abdullahi ibin umar ya ƙul li’aliha imma an tusallu ala janazatikun al’ana wa in ma an tatrukuha hatta tartafi arshamsu <clears throat> imamu na maliku ya karɓi wannan hadisin a wurin malamin sa muhammad ibn abi harmala al-qurashi an ce ya rasu shekara ta ɗari da talatin da ‘yan ɗoriya bayan hijirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, Maula Abdurrahman ibn Abi Sufyan ibn Huwaidi, wanda shi Maula ne ‘yantaccen bawa ne na Abdurrahman ibn Abi Sufyan ibn Huwaidi. To yake ba mu labarin cewa Anna Zainaba binta Abi Salama, tuwafiyat. zainab biyar abu salama ta rasu wace ce zainab a nan mun san matar manzan allah abu salama umu salama afuwa wanda mai gidanta abu salama ya rasu bayan rasuwarsa manzan allah ya aure ta <clears throat> lokacin da manzan allah ya aure ta ta zo da yarinya karama gidan manzan allah wannan yarinya ana ce mata zainab wanda yarinya a gidan manzan Allah ta tashi tana agoda. har manzan Allah ya bar duniya tana gidansa to bayan ta girma an aurar da ita to ana da ana da sai Allah ya mata rasuwa to shi ne shi wannan sahabi yake ba mu labarin cewa anna Zainab binta Abi Salama Zainab biyar Abu Salama tuwafiyat ta rasu wasu malamai kama a zurkani a shirin da ya mamuwadda yana cewa ta rasu ne shekara ta 73 bayan hijira shekara ta 73 bayan hijira kusan kuma shekarar da abdullahi ɗan umar ya rasu kenan domin an ce ya zo janazarta kamar yadda za mu gani a nan gaba bayan wannan janazar sai ya tafi aikin hajji a makka ya rasu a wannan aikin hajji mun gane to lokacin da ta rasu wa ɗarik amirul madina a lokacin nan wanda ke gwamna a madina wani mutum ne ana ce mashi ɗariku ibn amru al-makiyu al’umawi shi ne gwamna a lokacin a makka a madina afuwan mun fahimta shi yasa ya ce amirul madina a lokacin shi ne shugaba na madina kamar kana iya cewa gwamna a lokacin abdulmalik ibn marwan shi ne shugaban ƙasa fa'uce bi janazati ha ba da salatin subhi to da tara su wannan ya tara su cikin dare ana gama sallar asuba sai aka dauko gawace daga gida fa'udi bil baqi ana zuwa sai aka je aka aje ta a baki'a makabartar madina kenan da zimmar cewa wannan shugaba ya zo ya mata sallah wa kana ɗariƙun yugallisu bisubishi to shi kuma ɗariƙu gwamna yana daga cikin ɗabi'arsa ko al'adarsa yana yin sallar asuba da sauri yana gaggauta sallar asuba kun san sallar asuba malamai sun ɗan ƙara ma juna ilimi a kan lokacinta wasu malamai suna ganin da zara an ce alfijir ya fito to a maza maza a gabatar da ita shi yasa wani sahabi yake cewa manzan Allah yana fara yi mana sallar asuba a lokacin masallaci yana da duhu a lokacin in baka san wanda ke kusa da kai ba in ka juya kalle ba za ka iya gane shi ba kaga yana fara ta da duhun dare na bayan alfijir ya keto amma lokacin da zai kare ta to kuma lokacin kana iya gane wane ne kusa da kai da ka biya za a gan shi kaga lokacin kuma gari ya fara yin haske sai ce amma abin da ya sa haka take faruwa manzo Allah yana karanta aya ɗari ne a sallar asuba din shi kuma karatun manzo Allah ba karatu ne na gaggawa ko sauri ba mun fahimta to shi yana da irin wannan fahimtar da an ce alfijir ya keto to zai zo gabatar da sallar asuba to duk wanda yake haka to za ga lokacin da zai ƙara sallar asuba gari bai fara yin haske ba gari yana da saurin duhu kun fahimta to a irin wannan lokaci yake sallar asuba sai aka ɗauko gawa a daidai irin wannan lokacin sai aka zo aka aje ta sai aka je aka ce ya zo ya mata sallah shi gwamna wannan kuma kun ga yana ƙara nuna mana cewa <clears throat> kamar bayanin da muka yi makon da ya gabata ko a karatunmu na baya cewa wanda ya fi cancanta ya magawa sallah shine shugaba a gari shi da wannan haƙƙin sai dai in ya jibinta al'amarin ga waɗansu amma shi ke da haƙƙin ne ma wanda yake ƙarƙashinsa sallar gawa mun fahimta amma idan ya sa wani kamar liman ko wani abu kamar haka nan to shi kenan amma dai idan an yi rasuwa shugaba saboda manzan Allah lokaci yana da rai shi ne shugaba shi yake magawa sallah lokacin abubakar da su umar da haka ake yi to a lokacin ɗariku shi ne gwamna da haka sai aka kawo mai gawar don yi mata sallah bayan ya gama sallar asuba ƙala ibnu harmala sai ibnu harmala wanda shi yana wurin haka ne ku sai ce fasami ta abdullahi ibn umar ya kuli da ahliha to an kawo gawar an aji abdullahi Dan umar yana wurin a lokacin abdullahi Dan umar yana daga cikin dattawan sahabbai a lokacin a madina ga shekara ta 73 bayan hijira su kaga a lokacin sahabbai sun fara yin karanci a madina dan yawanci da sun mutu na ɗan umar da Allah ya matsawar rayuwa su ne suka kawo na lokaci shi ma a shekarar ya rasu domin zuwa shekara ta ɗari bayan hijira sahabbai sun ƙare gaba ɗaya a duniya ga tsakanin 73 zuwa 100 shekara 20 da wani abu su lokacin sahabbai sun fara yin ƙaranci a duniya to da aka zo aka faɗi haka sahabbai ɗinnan nan sun ta haƙuri da irin waɗannan shugabannin su Darik su su Hajjaji ibini su, su wane ne don sun zo suna kama karya suna kallo wani lokaci su magana wani lokaci kuma su kau da kai saboda maslaha to da aka zo sai shi abdullahi dan umar ya je sai yake ya kuli da ha, sai je yake ce ma dangin ita zainab da ƴan uwanta sai ce in ma an tusallu ala janazatikum la'ala wa in ma an tatruhuha hatta tartafi ash-shamsu sai ya ce to kun ga ko dai ku yi magawa ku sallah yanzu abin da yake nunawa shi ba zai bar sallah a wannan lokacin ba saboda a sa ba a sallar gawa wannan lokacin ya ce ko dai ku yi maga in ku za ku yi magawa ku sallah to ku zo ku yi mata amma ni ba na ciki wa in ba an ta turkuha hatta tartafi ash-shamsu ko kuma ku yi haƙuri ku jinkirta sallar gawa wannan yanzu har sai gari yayi haske har rana ma ta fito to kun kai wannan lokacin zan zo in mata sallah mun fahimta kaga me wannan yake nuna mana a fahimtar shi Abdullahi dan Umar ba a yin sallar janaza a irin wannan lokacin ba a yin sallar gawa a irin wannan lokacin قال وحدثني عن an عن نافع أن an Abdullahi بن Umar قال yusalla alal janabati ba'da al-asri wa ba'da subhi idza sulliyata hima. Imam Malik ya karbo daga malamin sa Nafi Nafi yace Abdullahi dan Umar qala yace yusalla ala janabati ba'da al-asri ana yin sallah da gawa bayan sallar la'asar wa ba'da subhi da bayan sallar asuba idan sunniyata liwaqatihima idan an yi su a lokacinsu. su ay liwaqatil wuqufi al-muqtar wa huwa fil asr ila isfirari wa fi subhi ila isfar قال الحافظ مقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة إنه لا يسلى عليها حين إذن ويبين ذلك رواية محمد ابن أبي هرملة التي قبلها عنه وكأن ابن عمر كان يرى اكتساس الكراهة بما عند دلوء الشمس وغروبها لا مطلق ma baina salati والطلوع tulu'i الغروب انتهى عبد الله بن عمر Umar <clears throat> a wannan ruwayar ce babu laifi ana iya magawa sallah bayan sallar la'asar da bayan sallar asubashi amma sai ce idan an yi su a cikin lokaci idan an yi su a cikin lokacinsu alfijir yana ketowa liman ya tada sallah aka sallame to kaga an yi ta a lokaci kenan to yace a wannan lokaci ana yin sallar dawa idan aka yi sallar da asar daidai lokacinta to ana iya sallar gawa mun fahimta wannan sai yake ƙara fassara mana wancan hadisin na baya shi yasa albaji mai muntaka sharhin muwadda ya ce da abdullahi ɗan umar yake nufi cewa idan an yi su a lokacinsu yana nufin cewa lokacin da aka hana yin sallar gawa wanda ya faɗa mana a hadisin baya shine daidai lokacin da rana take fitowa da kuma daidai lokacin da rana take shigewa kun tuna wannan karatun a baya ko wannan lokacin ne aka hana yin sallah da haka a wancan ruwayar da ya zo ya ce musu ko ku yi magawa ku sallah yanzu ko ku bari sai an jima lokacin nan ya yi daidai da lokacin da rana take fitowa sai ce ba za a yi sallar gawa a wannan lokacin ba mun fahimta amma idan an yi sallar asuba a lokacinta ana gamawa rana ba ta fara ƙoƙarin fitowa ba to ana iya kawo gawa a yi masu sallah wannan lokacin idan an yi sallar la'asar a lokacin ta rana ba ta je za ta faɗi ba to wani lokacin ba na iya sallar gawa kenan lokacin da aka hana a yi magawa sallah shine lokacin da rana take ɓullowa tana fitowa wani lokacin ba a yi magawa sallah lokacin da rana take shigewa ba a yi magawa sallah mun fahimci wannan wannan shi ne ma'anar wannan magana ta abdullahi dan umar babu salatin jana'iz fil masjidi to babi na gaba sai ya ce zai magana akan sallar gawa a cikin masallaci kun ga a baya amince abinda ke sunna shine a tattali ba filin sallar gawa har muka ce a zamanin manzon Allah akwai filin sallar gawa wanda da an yi rasuwa aka dauko gawa kawai sai a zo a aje ta nan sai a je a ce manzon Allah ka gawa an kawo har muka ce har yau a masallacin harami na makka da na madina akwai wurin da ake sallar gawa da an kawo gawaki aka aji za a gaya liman cewa akwai gawa da aka da an gama salla za a ce akwai sallar da za a yi magawa sai a tashi aji a yi ma wannan a yi ma wannan gawa salla wurin da ake aje su din nan liman yake zuwa sai mun sallar gawa mun fahimta to menene hukuncin a shigo masallaci da gawa a yi mata sallah kamar yanzu an yi rasuwa a ce a shigo da gawa nan a aje ta nan liman ya tsaya gaba a yi sahu nomar sahu na sallah sai a yi mata salla a nan in an gama a ɗauka a fitar ita waje a je makabarta a rufe mene ne hukuncin haka ya halatta ko bai halatta ba shi ne ma maliki ya bari قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد ابن أبي وقاس في المسجد حين مات لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ma asra'an nasa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala suhail ibn bayda'a illa fil masjid imamu malik ya karɓo wannan hadisin daga abin nabiri shine salim ibn abi umayya maula umar ibn ubaidillahi wanda yake shi'antaccen bawan umar ɗan ubaidillahi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha uwar muminai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to to wannan ruwayar kun ga malamai suna cewa ruwaya ce mun kafiya domin shi umar ibn Ubaidullah, shi shi abin nadri maula umar ibn Ubaidullah. ana cewa bai riski rayuwar aisha ba bai riski rayuwar aisha ba amma a cikin marwayatan muwadda akwai ruwayar hamadu ibn khalid al-khayyat kusan mun ce muku muwadda a ruwaito ta hanyoyi da yawa wannan wanda muke karatu ita ce ruwayarwa na ruwa ruwa yawa ya haya, ibn ya haya laisi wannan ruwayar ce muke karatu to akwai waɗansu ruwayoyi to cikin waɗannan ruwayoyin akwai ruwayar Hamadu ibn khalid al-khayyar to shi a ruwayar shi an samu ya sadar da hadisi cewa an eh, eh, maliku ya roto daga abin nazari an abi salamata an aisha daga aisha kun fahimta kaga kenan a ruwayar imam malik na akwai ruwaya da an sadar da hadisi haka ibn albar al ya faɗa sannan imamu muslim ya roco wannan hadisi shi ma ta irin wannan hanyar dhahak Ibin usman an abin nadri an abi salamata an aisha da haka hadisin ya inganta to yake cewa daga aisha uwar mumine matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam annaha amarat an numarra alaiha bi sa'ad ibn abi waqas cewa lokacin da sa'ad ibn abi waqas ya rasu sa'ad ibn abi waqas sahabi ne sananne ko mashhur yana cikin al'ashiratul mubashiri na biljanna yana cikinsu sannan kuma abin da zai ƙara nuna maka matsayinsa a cikin sahabbai shi ne lokacin da sai na umar zai rasu kusan ya yi kwamiti na mutum bakwai ku ya ce kowane ɗaya daga cikinsu zai iya zama khalifa amma su fidda mutum ɗaya cikinsu ya zama khalifa sa'ad ibn abi Kasa yana cikin wannan kwamitin kaga a wurin umar yana da darajar da zai iya zama khalifa da aka sahabi ne babba yana cikin as-sabiqun al-awwaluna su ne farko farkon shiga musulunci a wata ruwa ana cewa shine na shiddan musulunta kenan mutum biyar kaɗai ya riga shigowa musuluncin nan cikin al-ashratul mubashirin bil janna Shi ne wanda Allah ya yi maruwa mai tsawo shi ne na ƙarshen mutuwa duk sauran taron sai da suka mutu suka bar shi kadai ya rasu a shekara ta hamsin da biyar, bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a arin mashur a bisa da ya fi shahara lokacin da sa'ad ibn abi waqas ya rasu sai aka je aka faɗa masa Aisha cewa aiko babban sahabin nan sa'ad ibn abi waqas ya rasu saboda matsayinsa da darajarsa sai aisha ta ba da umarnin cewa a shigo da gawar nan a shigo musu da gawar cikin masallaci kun ga ɗakinsa aisha a tashi ne da masallaci in aka shigo da gawar nan cikin masallaci sai su fito su yi magawar addu'a in suka yi mai addu'a suka koma gida sai a zo a ɗauka a tafi makabarta shi ne annaha amarat annumarra alaiha bisat ibn abi waqas fil masjidi a cikin masallaci hina mata lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa shi ya rasu a wani wuri ne da ake ce ma aqiq to daga can aka dauko gawar aka zo da ita Madina to sai su Aisha suka ce da Allah a shigo musu da shi cikin masallaci dan su mai sallah ko su mashi addu'a mun gane to lokacin da suka ce nan da aka ce su yi mashi addu'a wasu malamai suka ce sallar gawa ake nufi domin sallar gawa ai addu'a ne cikinta waɗansu kuma suka ce a kawai addu'a suka yi mashi wannan hadisin yana nuna halaccin mata su sallar gawa yana nuna halaccin mata su yi sallar gawa in an yi rasuwa ko dai a ware musu wuri a aje musu gawar in sun mata sallah a ɗauka a tafi makabarta bayan maza sun mata sallah ko kuma mazan na sallah su ma su sallah tare da maza amma su su tsaya daga baya su sahunsu daga baya wannan duk ya halatta mun gane amma sallar gawa ta fi zama sunna ko a kan maza kamar yadda umma iya wata sahabiya take cewa an hana mu bin gawa zuwa makabarta amma hannun ba mai tsanani ba hannun ba mai tsanani ba abinda ya sa musulunci ya ɗan ja da mata baya cikin al'amarin janaza saboda rauninsu sai zo su ta ihu suna kuka to shi sa sai aka ɗan ja da su baya amma nan gaba za mu ga yan an je sanya mutum cikin kabari su ake da haƙƙin saka shi ciki za mu ga nan kwata-kwata ba a shigo da al'amarin mata ba na haka in ma mata sun halarci abin da ke janaza to duk daga baya-baya za su dinga tsaya kuma yana fatan mun gane wannan yana da kyau mu san wannan hukuncin malikiya ta tafi akan haka cewa babu karhanci mace tana iya zuwa janaza har ma ta bi makabarta amma da sharaɗin in ta je ba za ta yi ihu ko ke kuka ba domin akwai lokaci da waɗansu ya shi'a suka mutu kusa su gaba ɗaya suke tafiya sai suka tafi sai gaba ta har cikin makabarta sai waɗansu suka dinga inkarin abu to sai shi shugabansu na katsina yake cewa to ashe ma mutane ba su karatu ce akwai a mazhabar malikiya an ce mace na iya zuwa janaza to halaccin zuwan ne kuma ta ce ba a hana su ba a zamanin manzan Allah amma hannun ba hani ne an hana su zamanin manzan Allah amma hannun ba mai tsanani ba kina tana nufin ba haram ba ne ba akwai halaccin suna iya zuwa to kuma malamai suna kafa hujja da wannan hadisi duk da kawo musu aka yi amma yana nuna kuma mata na iya magawa sallah to lokacin da aka kawo ga wannan fa an kara zalikan nasu alaiha sai mutane suka yi inkari sai mutane suka yi inkari mun gane sai aka samu waɗan cikin mutane sahabbai ne masu suka ci ce ana shiga da gawa masallaci ya za a kai gawa cikin masallaci saboda su suna ganin bai dace a shigo da gawa ba mutum ya mutu kuma a kawo cikin masallaci masallacin da ake so a tsarkake a tsabtace kuma a kawo gawa kila gawa nan ma tana fitar da wani jini ko tana fitar da wani ruwa waɗansu kuma suna kallon ma gawar jasa ce ya za a shigo da gawa cikin masallaci bayan gawa na jasa ce mun fahimta a cikin sahihu muslim Abdulladin zubairu shi ya roto hadisin daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar muslim abinda ya ce lokacin da sa'ad ibn abi waqas ya rasu amara azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah su suka bada umarni kenan ba aisha ce kadai ba nan matan ne suka haɗu su duka suka ce da Allah a kawo gawar cikin masallaci sai su fito sai su yi mata sallah a nan a ruwayar imamu muslim cewa suka yi fayusanni na alaihi si mai sallah ba maimakon addu'a a ruwa da imam malik da aka kawo sallah kenan suka yi ko kuma sun haɗa duka biyun bayan sun sallah kuma suka yi addu'a fa fa'alu fa kifa bihi ala hujrihinna da alaihi to sai suka yi wannan aka kawo gawar bakin ɗakunansu sai suka leko suka yi sallah ko suka yi addu'a to bayan an gama fabala ga hunna annan nasa abu zalika sai labari ya je wa matan Manzon Allah cewa mutane fa suna ganin an yi abin da ba daidai ba waƙalu suna cewa ma kanatil jana'iz yudkhalu biha masjid. ai ba a shiga da gawa cikin masallaci fa balaga zalika aishatu wa aishata faqalat sai labari ya je ma aisha a lokacin da aisha take cewa ma asra'an nasa ila an ya ibu mala in malakun bihi abu alaina an yi marra bi janabatin fil masjid No. Thank you. to na'am da aisha da labari ya koma ma aisha cewa mutane suna kunkari faqalat aisha sai aisha ta ce ma asra annas me ya samu mutane suke da gaggawa suke da gaggawa gaggawar me qala malikun ai ma asra ma nasu as-sunnah ma maliki ce me abinda take nufi da yasa mutane suke da gaggawa wai abin da take nufi me yasa mutane suke da gaggawar manta sunnar manzon Allah kenan a wurin ta ma a shigo ma a ai maza sallah sunna ne aikin manzon Allah ne a ruwayar Imam Muslim abinda take nunawa cewa ma nasu tana cewa da yasa mutane suke da sauri ila an ya ibu mala in malahun bihi sai da abinda ba su da ilimi akan su ban sani ba mun fahimta kaga dai da ka fassara ma asra annas ko dai me yasa mutane suke da saurin aibanta abin ban sani ba an shigo daga masallaci ka ce aibu ne kai ne baka sani ba ko ko me yasa ya mutane suke da saurin manta abinda manzon Allah yayi tace ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala suhayb ibn bayda illa fil masjid ya ce tona na rantse da Allah ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ma wani sahabi ba da ake ce masu haib ibn bai ba salla illa fil masjid face a cikin masallaci shi lokacin da wannan sahabi suhailu ibn bai ba ya rasu a masallaci manzan Allah ya mai sallah shi suhailu bai baiza wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suna cewa bai baiza an da aka ce iya ummuhu mahaifiyarsa ce wasmuha da'adun, sunanta na asali da'du wa bayda'u wasu laha amma bayda'un da aka ce siffa ne nata da annaha kanat bayda domin an ce faram mace ce mai haske mai haske sosai sai ake ce mashi ibn baida wa abuhu wahab ibn rabi'a al-qurashi al-fihri babansa kuma shine wahab ibn rabi'a al-qurashi al-fihri mata sanata 90 an ce ya rasu a shekara ta tara ne bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina a wannan shekara ne rasu manzon Allah ya mai wannan sallar kaga ƙarshen rayuwar manzon Allah ba kenan manzala yana gab da zai bar duniya wafi ruwayatin muslim a ruwayar imamu muslim cewa ta illa fi jaufin masjidi manzala bai mai sallah ce a tsakiyar masallaci a tsakiyar masallaci kaga ba a gefen masallaci ba tsakiya aka zo da shi manzala ya tsaya gaba yayi mashi sallah a cikin masallaci a wata ruwaya mata imamu muslim cewa yi aisha cewa ta yi manzan Allah bai ma ibnai bai su hailin wa ki waɗannan ‘yan uwa ‘ya'yan bai za a su biyu bi a cikin masallaci manzan Allah ya mun sallah an ce akwai ɗan uwansa sahal shi su suhailin shi ma lokacin da ya rasu a cikin masallaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mai sallah. Kun ga wannan hadisin yana nuna mana cewa babu laifi ana iya yi ma gawa sallah a cikin masallaci. Kuma wannan hadisin da shi jimhurin malamai suka yi hujja ala jawabin salati alal jana'iz fil masjidi game da halacci yi gawa sallah a cikin masallaci. wa hiya riwayatul madaniyina wa ghayrihim an maliki wa hahu alal mashhur amma da aka samu na fatawa daga Imam Malik shi an samu magana fi ne a wani kaulin Imam Malik ya ce babu laifi ana iya shiga masallaci ayi sallah a wani kaulin kuma sai ya karhanta shiga da gawa masallaci a ayi masa sallah kuma an ce wannan fatawar tashi ma ta cewa makaruhi ne shine abin da ya fi shahara daga shi imamu maliki da haka a mazhabin malikiya makaruhi ne a shigo da gawa masallaci a yi masallaci yasa kuwa galibi ba ma yin haka anan sai dai a tsaya waje ko kowar gida ko wuri amma dai da wahala a shigo da gawa masallaci a yi masallaci saboda littafan fiƙin malikiya da abin da suka tafi akan kenan kuma shi kansa daga imam malik ɗin an samu ruwa ya karhanci ɗin shi sa wannan aikin sai ya fi shahara a wurin al'umman mu wanda suka taso a kan ilimin fiƙihun malikiya mun gane amma idan an je wajen waɗansu mazahaɓin za ga su ba wani abu ne ba a shiga da gawa masallaci a sallah ko yanzu aka yi haka sai wani yayin kari saboda bai saba gani ana yi ba amma jumhurin malamai sun tafi akan halacci a yi magawa sallah a cikin masallaci amma kamar yadda na ce imam malik a mashurin zancensa yana ganin makaruhi ne haka a wannan raɗin taba mun abin gaɗin ne, ta ɗan goci ta Eh, ta ita ne so wannan shi ne zancen imam malik da ibn abu ziri da abu hanifa a kuma ban tsara guna basatin mayyiti a haka duk malamin da ya tafi a kan cewa gawa na jisa shi, to shi ma yana ganin makaruhi ne a shiga masallaci ai kun tuna maganar mai iziya game da gawa me ce na mai ziya ya magana akan gawa ko shi ya tafi akan cewa gawar mutane na jasa ce amma banda gawar ban banda gawar annaba. to wanda malamin da ya tafi akan cewa gawa mu najasa ce to yana ganin cewa ba za a shiga da ita masallaci a yi masalla ba domin na jasa ce haka wanda kuma bai ganin cewa na najasa ce amma ya ce makaruhi ne a shiga da ita shi kuma yana ganin don kada a kawo kazanta a cikin masallaci shi ne ina gawa nan tana fitar da wani abu ko wani abu kamar haka nan to amma kamar yadda muka ce jumhurin malamai sun tafi akan ana iyawa kamar yadda Aisha ta yi hujja da wannan hadisin kuma aka kawo musu gawar suka yi sannan a wani kaulin ma ibn albar annumar ya ce sai na abubakar lokacin da ya rusu a masallaci aka yi mai sallah sai na umar ma lokacin da ya rasu shi ma a cikin masallaci aka yi mai sallah ashe kun ga babu laifi ana iya shiga masallaci a yi magawa sallah Allahu alau قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر annahu قال sulli ala umar ibn al-khattab masjid imam malik ya karbo wannan hadisin daga malamin sanafiu an abdullahi ibn umar shi kuma ya karbo daga abdullahi dan umar annahu qala abdullahi dan umar yace sulli ala umar ibn al-khattab fil masjid amma sayyidina umar an haddabi sallah a cikin masallaci an mai sallah a cikin masallaci ibn abi shaiba wa gairuhu da waɗansu malamai sun ce da umar da sayyidina abubakar duka an mai sallah fil masjid a cikin masallaci ne mun gane haka suka ce har ibn albar annumari a cikin at-tamhid yake cewa zalika bi mahdari sahaba min gairi kire yani fa yakunu ijma'an sukutiyan illa bare yake cewa lokacin da aka yi ma Abubakar sallah a masallaci duk sahabbai suna wurin haka lokacin da aka yi ma sayyidina Umar sallah duk sahabbai suna wurin amma ba wanda ya inkari da aka yace fa yakunu ijma'an sukutiyan wannan ya ma zama ijma'i amma silent ijma'i ijma'in da malaman sahabban ba su fito suka ce dimmin yadda a yi haka ba sun yi shiru amma duk sun ga an yi ba wanda ya yi inkari da aka shi a wurin ibn azbar yana ganin ma ijma'i ne na sahabbai halarcin halaccin ai magawa sallah a cikin masallaci Allahu alamu kamar da muka fara da aka sai na umar ma a wannan ruwayar da ya rasu shi ma a cikin masallaci aka yi mai sallah babu jami'in salati al jana'iz sai general babi akan sallar gawa da magarin babi akan gawa ina son mu gama magana akan sallar gawa din قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان وعبد الله ابن عمر وابا هريره كانوا يصلون على الجنائز بالمدينه الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الامام wannisa'a nisaa mimma yalil Imam Malik ya karɓo yake cewa annahu gahu, labari ya zo masa anna usman ibn Affan cewa sayyidina Usman ɗan Affan wa Abdullahi ibn Umar da na Abdullahi dan Umar wa Abu Hurairata da na Abu Huraira kanu na arin janaiz bin madinati ar-rijali sun kasance a Madina suna magawa sallah gawar maza da mata idan aka samu mutuwar mace da namiji a lokaci guda ya zama to gagawakinsu an fito za a yi mai sallah to aka ce da sayin Usman, da sayin na Abdullahi Umar da sayin na Abu Huraira in hakan ta faru ba su raba sallar a ce wa namiji daban sannan a dawo wa mace daban haɗewa suke sai a haɗa gawar da namiji da ta mace a yi sallah lokaci guda kun fahimta to idan za a yi sallar ya ake a nuna rijal min imam sai a sa gawar maza kusa da liman kusa da liman ai kaga liman in ya tsaya zai magawa sallah to ga da za a fara sanya sai a sanya ta namiji to ya koyon namijin sai a sanya gaban shi kuma ya ko namijin sai a sanya gaban shi to sai a sanya gawar mace ita kuma a gaba kun fahimta sai ya zama to ita gawar mace in ka taho daga illa ita ce farko in ka taho daga saitin liman gawar namiji ce farko ita tana ƙarshe kun gane yadda tsarin yake jera gawacin da a yi haka gabansu ɗaya bayan ɗaya to sai zama to daga inda liman yake tsaye gawa ta ƙarshe daga gefen liman ita ce gawar mace ɗan in kuma ka tsaya ƙilla ka kallo liman to gawa mace ita ce farko ta namiji ita ce ƙarshe idan an samu gawar maza da mata haka ake jera su idan aka samu gawar manya da yara ƙanana maza da mata tunan kuma suka ce za a fara sanya maza farko sai namiji babba sai namiji babba in maza manya sun ƙare sai a kawo gawakin maza ƙanana sai a jera in maza ƙanana suka ƙare sai a kawo mata manya gabansu in sun ƙare sai a kawo mata ƙanana su ma gabansu haka za a yi layin ya tafi alƙibla ko da za su kai gawa ɗari haka za a sanya su to sai a mun sallah a haka mun fahimta wannan shi ne abinda malikiya ta tafi a kansa kuma shi ne abinda da yawa daga cikin sahabbai da kuma sahabbai da tabi'ai suka fada har ma an ruwaito daga abdullahi dan abbas yana cewa hiya sunna yin hakan shine sunna har ya yake cewa wa qauli sahabi zalika na hukumar raf idan sahabi ya ce ka zaminan sunna hadisin an daga shi kenan domin yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ibn albar ya fada amma an samu alhasan basri da salim da qasim su suna cewa an-nisa'u min yalil imam wa rijalu min yalil qibla waqtu lifa fihi an ata da shi al-hasan al-basri da salim da qasim su suna cewa matan za a fara sanya a gaban liman sai maza ƙarshe shi kuma a dawo an samu magana biyu da gare shi wani lokaci ya ce a sanya maza wani lokaci kuma ya ce a sanya mata mazan nan in za a sanya su malamai suka ce idan an san labarinsu game da harda da za a sa wanda ya fi har farko sai wanda ke bi mashi sai wanda ke bi mashi mun gane saboda a wani falala alƙur'ani to haka za a idan an samu gawawaki casualties an samu haɗari na mutuwa mota ta yi haɗari mutane sun mutu da yawa ko jirgin ruwa ya yi haɗari mutane sun nitse sun mutu da yawa an fito da gawakinsu kama abin da yake tafa ruwa ɗan tsakanin nan mu ko kwanan nan a wajen major state ɗin nan wajen mutum 150 suka mutu a ruwa jirgin su ya fashe da dare ko yaƙin nan da yaƙe-yaƙe da ake muna kallo abin da yake faruwa gaza da labarin yanzu sai isra'ila ta kawo hari ta kashe mutum 50 lokaci guda idan aka ce kowanne sai an mai sallar gawar shi ai sai a wahala sai a daɗe ba a gama ba to amma sai a jera su sai a musu lokaci guda idan aka samu gawaki da yawa ma ya halatta ma kabari guda a sa mutum biyu kabari guda lokacin da aka yi yakin uhud an samu gawaki da yawa na musulmai ga musulmai sun yaƙi sun gaci ga kuma haƙan kabari sai manzo Allah ya ce a dinga haɗa mutum biyu a cikin kabari guda aka zo aka ce mai cewa za a fara turawa ciki saboda su lahadi suke yi manzala ce a duba wanda ya fi har da alkur'ani sai a fara tura shi idan aka sa guda sai a kawo ƙasa ko tubali sai a gita tsakiya sai a kawo ɗan ba wai ya za a yi musu manne macuna kuma ba kafani guda za a yi musu ba kowa da kafaninsa. kowa da nashi sai a jera su haka sai a sa duwatsu ko blocks tsakani sai a rufe su a haka shi kenan kabari ɗaya mutum biyu babu laifi ana iya haka jabiru dan abdullahi babansa ya rasu a wannan yakin mazala da ya ba da wannan doka ya ce a je a yi haka shi ya ɗan ji kai-kai, amma tun da manzan Allah ya ce a haka ya zai yi to bayan an samu kamar wata shida ko wani abu kamar haka nan ya roki manzan Allah cewa shi a bashi dama ya buɗe ƙabarin nan ya ɗauko baban shi ne kabarinsa shi kaɗai aka ba shi dama yaƙin obi da ya aka buɗe ƙabarin aka ciro gawar shi za a je a mai kabarinsa shi kaɗai waɗanda ke wurin suka ce in ka kalli gawar shi kamar ka ce ranar nan ya rasu don hannunsa ma inda ya dahe inda ta inda mashi ya cakai da aka ja hannun a miƙar da shi a lokacin sai da ya sake mai da hannunsa ya rufe sai aka ce aka sake rufe shi a haka wannan idan an samu gawaki mai yawa masu yawa babu laifi ana iya haka qala wa haddathani an malikin an nafin anna abdullahi ibn umar kana idha salla ala al janaiz yusallimu hatta yusmi man yali Imam malik ya karbo daga nafi'u nafi ya karbo daga abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar kana idan salla alal jana'is, idan yana magawa sallah musallim yakan yi sallama idan ana magawa sallah yakan yi sallama hatta a aman shi har sai ya jiyar da wanda yake bayansa idan shi yana liman to in yi sallama yana yana yana yin ta a bayyane yadda waɗanda ke bayan shi za su ji shi ya sallama mun gane za su ji shi ya yi sallama waka za kana abu huraira wabni sirina wabihi kala abu hanifa wal auza'i wa malikun fi ruwayatin ibn qasim wa kana aliyu wa ibn abbas wa abu umama ibn salim wa ibn jubair wan nakhai yusirunahu wa ƙala bihi shafi'i wa malikun fi riwayati wa ya'lamu al-ma'muna tahallulahu bin sirafihi to sai malam yake ce mana azzurqani kenan malamai na musulunci sun yi sabani shin ita sallamar sallar gawa a bayyana ake a asirce yin ko a asirce a wannan asarin da imam malik ya kawo an gaya mana abdullahi dan umar yana yi a bayyane yadda wanda ke kusa da shi za su ci sai aka ce da na abu huraira da ibn sirina da abu hanifa da imam al-auza'i da shi kansa imam malik a ruwaya ɗaya da shi na malik ruwaya biyu aka samu daga wurinsa a ɗayan ruwaya ya ce a yi a bayyane yadda waɗanda ke baya za su ci ba mu nan ko haka ɗan ƙasu to wannan su suna kallon za a yi ta a bayyane wa kana aliyu wa ibn abbas amma da sayyidina aliyu da sayyidina abdullahi dan abbas wa abu umama ibn sahal wa ibn jubair wa nakhai su kuma waɗannan malaman yusirrunahu suna ganin a asirce za a yi sallar gawa wa ƙara bihi shafi'i shine abinda imamu shafi'i ya faɗa wa malikun fi ruwayatin sai ɗayan ruwayar daga maliku da aka shi fatawa biyu aka samu daga imam malik wani wuri ya ce a yi ta a asirce wani wuri ya ce a yi ta a bayyane to idan ka ce a yi ta a asirce ya za a san an gama shi ne ya ce wa ya alamun ma'amuna ma'amu za su san an ƙara wannan sallar bin sirafihi da ganin liman ya juya kawai da ka ga liman ya juyo ka san yayi sallama kai ma sai ka yi sallama sai a ɗauki gawa shi kenan sai a ci wannan zancen cewa a asirce ake yafi karfi yafi karfi dan haka yana daga cikin abin da ya kamata mu gyara a sallar gawar mu wannan bayyana sallama da ake ba daidai bane ba ko kabbara harama an yi kabbara harama ji an ɗauka gaba da Allahu akbar a sarce da ake waɗannan abubuwa shi ne sunna idan kun gani man ya daga hannuwa za ku san ya yi kabbara sai ku kabbara sirran in ya ƙare sai ku sake sirran haka ana gane an yi kabbara ne da daga hannun liman in liman ya daga ɗan sahun farko za su daga wanda ke sahun na za su ga ɗan sahun farko sun daga da haka har wanda ke ƙarshe sai ya gane an daga haka in an zo sallama liman kawai zai ce assalamu alaikum a asirci da an ga liman ya juyo to an san ya yi sallama sai kowa ya sallama mun fahimta wannan shi ne abinda ya fi zama daidai allahu alamu allah shi ne mafi sani Wa su an malikin annafin anna abdullahi ibn umar kana ya ƙulu la yi sallin rajulu alal janadati illa wa huwa ɗahirun قال يحيى سمعت مالكا يقول لم ارى احدا من اهل العلم يكره ان يصلى على ولد الزنا وامه امام مالك ya karɓi wannan hadisin daga nafi maula abdullahi ibn umar kenan anna abdullahi ibn umar kana ya yace ya ce abdullahi Dan umar ya kasance yana cewa la yusallir rajul kada mutum ya salla alal janazati akan gawa illa wa huwa dahiru sai yana da tsarki min al hadath al akbari wal asgari yana da tsarki daga tsarki babban kari da karamin kari mana yana da bai da janaba a tare da shi kuma yayi alwala da haka ba a yin sallar gawa sai an yi alwala sai mutum yana da tsarki mun fahimta a wani hadisi wanda imam muslim ya roto cewa la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi uhuri Allah bai karba sallar da ake ba alwala manzo Allah ya kira ta salla a can ita ma sallar gawa ya kira ta salla da haka suka riskar da sallar gawa a ciki na haka ibn albar annumari ya nakalto ittifaqin malamai shi abin da yace an bai ittifaqi ala ishradi taharati fiha cewa sharadi ne sai an yi alwala da ai sallar gawa illa an sha'abi du'a'un دعاء واستغفار فيجوز بلا طهارة ووافقه Ibrahim Ibn ulayya wa huwa mimman yurgabu an kathirin min qawlihi wa naqala ghayruhu anna ibn jarir wafaqahuma wa huwa mazhabun shazun dan haka malamai sun tafi ibn akbar ya ce ijma'i ne akai ittifaqi ne malamai suke cewa sai da alwala za a yi sallar gawa sai ce sai abinda aka samu daga imamu sha'abi akwai wani malami imamu sha'abi shi yana ganin cewa ba sai an yi alwala za a yi sallar gawa ba li'anna ha du'a'ul wastighfar dan ya ce addu'a ce da istighfar da haka shi bai dauke ta sallah ba abinda ya fahimta in an tsaya kan gawa dinnan addu'a ake mata yace kuma addu'a ba sharadi bane ba sai an yi mata alwala to wannan magana ce imamu sha'abi an ce akwai wani malami Ibrahim ibnu Ulayya an ce shi ma ita ce fatawarsa wani kala gairuhu anna ibn jarir wafaqahu ba to an ce ibn jarir al-dabari shi ma kamar yana da irin wannan fahimtar amma sai ibn albar ya ce wa huwa mazhabun wannan mazhaba ce shaziya ba za a aiki da wannan fatawar ba da aka zance ne mai rauni kwarai da gaske cewa za a yi sallar gawa ba alwala har ma a mazhabin malikiya sun ce ba za a yi taimama ba a yi sallar gawa tsarkin ma sai wanda aka yi da ruwa misali da a ce wani zai rasu da asuba wani kuma ya tashi da jaraba sai ya zo sallar gawan nan ba ruwan da zai yi wanka ya salla ya yi sallar gawa din to an ce ba zai wannan sallar gawa ba sai dai ya tsaya sai dai in shi ne liman liman din ma wanda aka yi wasiya cewa ya magawa sallah amma idan ya zo shi ne liman bai da alwala bai da tsarki ba ruwa ba za a ce ya da shi ne liman ya taimawa ba sai a samu ne mace sallah amma idan mamacin nan cewa ya malam wane ya mun sallar gawa sai malam wane nan bai lafiya bai iya taɓa ruwa sai a ce to kai taimaka kai mai sallah saboda yayi wasiya ya ce kai za ka mai sallah mun fahimta haka mazhaban malikiya suka sa wannan sharaɗin dan haka ba a yin sallar gawa sai an yi an yi alwallah alwallan ma kuma da ruwa ƙala yahya yahya ya ce samitu malikan ya ƙulu. na ji imamu malik ya ƙulu yana cewa lam'ara ahadan min ahalin ilimi ma malik ce ban taɓa jin wani malami ma'abocin ilimi ya an yi salliya ala wani zina yana karhanta yin sallah kan ɗan zina yaro ne mahaifin ta yi zina ta haife shi to sai yaron ya rasu a mai sallar gawa ko ba za a yi mashi ba imam malik ya ce bai taɓa jin wani malami ya ce kar a yi mai sallah saboda shi ɗan zina ne kenan wannan ya wani ɗan zina ana mai sallar gawa mun fahimta haka wa ummihi haka mahaifiyar shi mahaifiyar shi wadda ta rasu bayan ta yi cikin da ba na aure ba sai a mata sallah kun fahimta ba za a ce ai ta yi zina ba ba za a yi mata sallah ba imam malik ya ce tun da yake bai taba jin wani malami ya ba da hukuncin haka ba ya ba da fatawa a haka ba ibn albar an-numari sai ya ce wala a'lamu fihi khilafan ya ce shi ma a iya bincikensa bai san wani malami ba wanda ya saba mai imamu malik akan wannan fatawar ba waruwa annahu sallallahu alaihi wasallama salla ala waladi zina wa ummihi matan min nifasiha amma an samu wani asali cewa manzan Allah ya ma wata mata da ta zina yayi mata sallah sannan ɗanta ma da ta haifa ya mai sallah shi ma da ya rasu amma akwai wata magana wadda ita ma tana da rauni shaziya ce wadda baji ya roto da daga katada cewa la yusalla ala waladin zina baya ma dan zina sallah wannan magana ita ma tana da rauni ana yi ma dan zina sallah to nan ba dan zina kawai zamu kalla ba abinda imam maliki ke so ya ga mana shine wanda ya mutu yana wani saban Allah ya shahar da saban Allah kamar mutumin banza ne za a ce hu za a mai sallah ko ba za a mai sallah ba shi ne abin da imam malik yake so ya fitar mana da shi to amma shi a fahimtar imam malik dan zina za a mai sallah mahaifiyar ma za a yi mata sallah amma sauran mutanen banza shi yana ganin makaruhi ne mutanen kirki su yi masa sallah nan da ya ce za a yi mun sallah yana nufin mutane ba za a ce a je a rufe su ba tare da an sallah ba amma in za a yi sallar to mutane kirki ba za su so ba liman ba zai je ba duk wani mutumin kirki wanda salahar shi ta abin ga ba zai zo ba kun san hikimar cewa ba za su zo ba idan wani mai irin halin nan ya ga wane ya rasu an ce malam wane bai ce ba malam wane ma bai ce ba zai ce ka to shi wane kawo akwai sa'a kenan cewa tore sun yawo ba su je ba e ko da yana yin abu kaza ne to kaga shi ma sai wannan ya zama silar tuban shi sai ya tuba dan kada shi ba ya mutu mutanen kirki su je masa ko kun fahimta shi yasa aka ce da zara an ce gawa da mutumin banza ya rasu to sai a ce aje a tattaro mutanen banza sai sai ne sallah har malamai suke cewa to ya za a gano mutanen banza a gani aka ce wani za a tura sai dinga bi majalisa ta mutane in ya zo ya samu mutane zaune suna labari sai ya ce musu assalamu alaikum aikawo wallahi wani mutumin banza ya rasu a garin da. an ce ana neman mutanen banza su je su yi sallah da Allah ina zan same su kaga idan mutanen kirki ne me za su ce eh cewa za su yi ba musu inda za a samu ta da su ba su da wata alaƙa da su to amma da an samu ne ya ce ai ka je wuri kaza suna nan sa ce to taso an samu guda ke da <laughs> tun da sayan da suke shi ba da ke da sai a kamo shi an samu guda kenan to haka za a dinga bi haka za a tattara su sai a zo a ce to yi mai sallah amma zance mafi inganci shi ne. ai mutanen banza ma in dai sun mutu da imani su ne ma ya fi cancanta mutanen kirki su je su yi masalla saboda ne saboda ana son a ceto wannan mutumin daga azabar Allah in dai ya mutu da imani in dai ya mutu da imani to lokacin ne ma ya fi cancanta a je a tsaya kan gawar shi a roƙi Allah ya rufa mai asiri ya yafe mashi ko ba haka ba sai dai ya mutu ba imani wanda kuma ya mutu ba imani kaga ba magana a mai sallah Allah shirin da mu to wannan babi ya kare idan Allah ya kai mu sati mai zuwa yanzu mun ji yadda ake sallar gawa mun ji yadda ake wanka mun ji yadda ake daukar gawa mun ji yadda ake magawa sallah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji ya ake binne gawa ya ake binne ta in Allah ya kai mu sati mai zuwa a kira sallah to alhamdulillah ina ganin anan za mu dakata idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da yarda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lade a kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da kasan mu take ciki musamman abin da ya shafi kashe-kashe da zubar da jini da satar mutane da tara hanyoyi muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana muna roƙon Allah ta'ala ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don mu ba sai don rahamarsa da kuma tausansa Allah ka tsaye da wannan zubar jini a cikinmu Allah ka kawo mana ƙarshen wannan zidda jini da kashe mutane da ake a cikinmu Bayan ka wanda aka kashe aka dalince su Allah ka karbe su a matsayin shahidai waɗanda aka kama Allah ka kubutar da su ka sanya musu mafita waɗanda suka yi asara ta dukiya da wanda aka fitar da su daga garuruwan su, Allah ka maida su garuruwan cikin aminci sannan ka musanya musu abin da suka rasa na dukiya ka ba su abin da ya abin da suka rasa alkhairi garuruwa da al'ummai wanda ba su samu kansa irin wannan yanayi ba Allah ka amintar da su Allah ka tsare su waɗannan miyagun mutane masu wannan aiki da ta'addanci Allah ka yi mana maganinsu Allah ka yi mana maganinsu mugun nufinsu akan ‘yan uwa musulmai Allah ta'ala ka maida shi akan kansu izgilincin da suke ma addinin Allah Allah ka ɗauki mataki a kansu domin izgiri ne ka zo ka iske mutane suna sallar juma'a ko wata ibada ka tarwada su har ma ka kama waɗansu daga cika tafi da su daji kuma wai kai kana cewa kai musulmi ne ga wannan izgili ne ko a makon nan mun ji labarin abin da ya faru a ɗan ali ɗan ali cikin ƙaramar hukumar matazi ne ko? ɗan hmm? musa ne ko? wai an ce ana sallar juma'a barayin nan suka shigo suka kwatattaki mutane suka kama wanda za su kama sannan wani wani dan ta'adda zalimi muna roƙon Allah ta'ala ya kama shi wanda shi yana gani ya fi ƙarfin kowa a ƙasar nan kullum sai ya fito ya sa ya rashin kunyarsa a bidiyo kama sunansa ma bai dace ba wannan dan ta'adda kullum zai magana saboda tsabar izgilinci wai sai ka jana cewa ‘yan uwana musulmai assalamu alaikum wani lokaci ma zai ce ‘yan uwana hausa fulani musulmai amma ga mutane ka kama musulmai ka ce sai an ba hakuri to yana yin wantakar ta musulunci ka ga abin ya zama izgili to allah muna roƙonka allah ba ka bacci Allah ba wanda ya fi ƙarfinka Allah muna roƙonka Allah ka nuna mu wannan mubawa naka kai ne ubangijinsa Allah ka yi mai kamun da sai ya zama izina ga waninsa Allah ka kama shi kamar da kama azzalumai da yawa a baya Allah Allah ka wulaƙanta shi ka sanya a kama shi ko a halaka shi ko a kama shi kamar yadda ake kama ɓera. Allah muna roƙonka ka nuna masa ba ka son izgini ka nuna masa ka hana zalunci ya Allah Allah ka nuna mai kana kishin bayanka Allah ka tarwatsa aliyarsa ya Allah Allah ka lalata nufinsa ya Allah ka watsa jama'arsa ya Allah Allah muna roƙonka ka nuna mai kai ne ubangiji Allah ka mai kamun da sai ya zama izina ga waɗansu ‘yan uwansa masu irin wannan mummunan aikin Allah ka mai kamun irin wanda ka yi ma ɗan uwansa abibu su rube yake kowaye Allah kai ne kamu irin wanda kai ma da yawa daga cikin ‘yan ta'adda ya Allah, Allah kai ne mai iko akan haka. Sannan labarai suna fitowa musamman daga yankin ɗan Musa dan har zuwa yankin ƙanƙara cewa faɗan cikin gida ya sarke tsakanin barayin nan har suna ta kashe junansu. Ya Allah ka ƙara tsakanin tsakaninsu ya Allah, Allah ka ƙara rura wutar gaba a tsakaninsu, Allah ka sanya su ta kashe junansu ya Allah dan mu samu zaman lafiya. Allah kai mai iko ne akan haka sannan addu'a ta gaba halin dai da ƙasa take ta ƙara shiga abubuwa kullum sai ƙara taɓarɓarewa suke al'umma kullum sai ƙara shiga suke hali na wahala saboda tsada abinci da tsada komai bayan Allah suna rayuwa rayuwar da ba sa iya riƙe kawunansu ta fuskar abinci da sauran buƙatunsu na yau da gobe kuma kaso mafi yawa na al'ummar nan sun shiga wannan halin har ma na ji wani wani mai bincike yana cewa kusan kana ma iya cewa al'ummar Najeriya yanzu 100 bisa 100 cikin yunwa suke ko baka ce haka ba wanda dai ba sa cikin yunwa ɗan kaɗan ne yunwan nan kuma musiba ce bala'i ce Allah muna roƙonka ka yaye mana yunwa ya Allah Allah ka raba yunwa daga cikin mu ya Allah Allah ka azurta mu da abincin da zamu ci ka azurta mu da suturar da zamu yi matakan da gwamnati ke ɗauka wanda suke ƙara matsantawa mutane Allah muna roƙonka ka sanya mana mafita daga gare su Allah ka yaye mana ya Allah Allah ka sauƙaƙa mu wannan al'umma Allah ka ƙara tausaya mu wannan al'umma eh ana cewa za a ƙara fita sai addu'a ta gaba abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya ga wanda yake fin kafafen yana labarai ya san Sarkaki yadda ke abkuwa a yankin gabas ta tsakiya na yaƙi tsakanin isra'ila da falasɗinawa a gefe guda tsakanin isra'ila da hezbollah a gefe guda tsakanin isra'ila da ƙasar iran a gefe guda kuma akwai tsoro da fargaba cewa waɗansu ƙasashen ma nan gaba za su iya shiga cikin yaƙin ko samu kansu a cikin yaƙin ko da ba su shirya ba kamar irin Syria da muka da Syria da Iraq da muka wancan su a ƙasar Isra'ila duk wanda yake bin kafafen yada labarai yana cin irin zaluncin da take yau shekara ɗaya daidai kenan da Falasɗinawa suka shiga suka kai hari a cikin Isra'ila suka kashe sojoji da fararen hula suka kamo waɗansu suka taho da su tun daga wannan lokaci har zuwa yau ɗin da muke magana ƙasar Isra'ila take ruwan bababamai ta sama ta shigar da sojoji ta ƙasa duk wanda suka haɗu da shi kashewa suke sun kashe yara ƙanana ba iyaka sun kashe mata da yawa sun kashe mazaje da tsofaffi wanda su ba sojoji ba ne fararen hula ne ya kai ga abin da ƙididdiga take nunawa ta hukumar lafiya ta falasɗin daga wancan lokaci zuwa yanzu ana maganar an kashe mutum sama da dubu arba'in da ɗaya da waɗansu ɗaruruwa a sama ana maganar duk gine-gine na ƙasar gaza ko na yankin falasɗinu sama da guda 60 cikin 100 isra'ila ta lalata su ta rusa su wuraren da a dokoki na yaƙi ba a kai hari isra'ila kai hari take wurin bata ba asibiti ba bata ban makarantu ba bata ban sansani na 'yan gudun hijira ba ita za ta ce ba 'yan wannan yankin ku biri hijira ku fita za mu kawo yaƙi wurin su kwashe kayan su koma wani wuri kuma sai ta biyu su haccan wurin kuma tana kashe su mu duk wannan bakin zaluncin da isra'ila take duniya da kanu shugabannin falasɗina ɗin nan bin su take duk inda suka shiga tana kashewa a kwanakin baya shugaban ƙungiyar hamas ismaila haniya kun ga har iran suka biyu suka kashe shi to bayan ta gama wannan ko tana cikin wannan ta'addancin a Palestine, yanzu kuma sai ta tsallako ta dawo lebanon akwai cikin tsoro da fargaba cewa yadda ta lalata ta watsa gazza da Palestine kusan abin da ce ƙoƙarin yi kenan a lebanon a lebanon in ta gama da nan kuma ba san inda ta nufa ba kuma duk wannan zaluncin da take yi duniya ta sa mata ito ana kallonta duk su mutanen lebanon suna fada da hezbollah ne hezbollah kuma mun sani ƙungiya ce ta 'yan shi'a to amma ni a fahimta ta duk 'yan shi'a ne ai allah ya hana zalunci yau ko kafiri aka je ana zaluntar shi irin haka ya kamata musulmi ya nuna kyamar wannan zaluncin da ake don haka wannan zalunci ne ake yi mu roƙi allah mai girma da ɗaukaka ya kare addininsa ya kare sunnar manzon Allah a wannan yankin duk da akwai hasashe da nazarce-nazarce na masu bincike da masu nazari na cewa akwai wata dasisa ta ƙarƙashin ƙasa tsakanin ita kanta iran ɗin da isra'ila wanda duk waɗansu abubuwa ne ake don a cutar da sauran ƙasashen da ke yankin wanda ba 'yan shi'a ba musamman ƙasashen da ke ahalu sunna a yankin irin su saudiya irin su qatar irin su jordan da makamantansu allahu alamu amma dai wannan zalincin da ake zalunci ne wajibi ne duk musulmi ya kyamace shi haka muna kyamar wannan zalunci da isra'ila take a lebanon da kuma yankin gaza wa muna roƙon allah ta'ala ya kawo ƙarshen sai kuma ya kawo mafita daga wannan ta'addanci wanda isra'ila take idan isra'ila ta fi ƙarfin ƙasashen duniya gaba ɗaya ko manyan ƙasashe sun ɗaure mata gindi tana yin abin da take so a duniya ba mai iya hana ta to Allah ba tafi ƙarfinka ba Allah ka watsa wannan ƙasa Allah ka rugurguza su ya Allah Allah ka ɗebe ta su ya Allah Allah ka nuna musu kai ne alƙahar Allah ka nuna musu kai ne mai ƙarfin da ba wani wanda ya fi ka ƙarfi ya Allah Allah ka nuna musu ba su isa ba Allah ka watsa aliyansu ka mai da mugun nufinsu a kan kansu Allah kuma mai iko ne akan haka sannan waɗannan addu'o'i ‘yan uwa musulmai mu ci gaba da yin su har Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen irin waɗannan fitintunu da kuma wannan musibu Allah ya zaunar da duniya lafiya ya zaunar da ƙasashenmu lafiya ya zaunar da duk inda musulmi suke cikin aminci ya kare jinanansu ya kare dukiyoyinsu da kuma rayukansu Allah kuma mai iko ne akan haka subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta ba ji ba eh malawa eh wanda hmm, eh yaushe da su biyu ba ji ba eh shi ne ce yau ya rasu Hmm. ban shi ba wallahi na ji ko don mahawa ne ba ba kuma wanda ya kira ni akwai wani malar umar na gane shi a ah, mutunan faskari ne kuma mutum ne mai kokari wajen da'awa da kuma musamman dai a harkar mss a ah, sananne ne mun shayin idc da shi a nan yana yi mana kam director ko wani abu kamar haka na to muna roƙon allah ta'ala ya ji kansa allah ya gafarta mashi Allah ya karbi ayyukansa na daidai kuskurensa kuma Allah ya masa afuwa sauran mu wanda muka ji da wanda ba mu ji ba da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka ji kansu Allah ka yafe musu mu kuma masu rai Allah ka ba mu ikon cikawa da imani in lokacin mu ya zo ka ƙara mana lafiya ka ba mu ikon yin amfani da lafiyar nan wajen yi maka da'a da ita wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa